Крім мечів, були ще в кожного спис або топір, а в декого молот на короткій ручці. Невидко було сагайтаків та луків, зброї, яку носили отру, кінжури, а не гридня. За обома сотнями несли у відкритій лектиці глікона секретаря Сікофолуса. По обох боках лектики несли прислужники скриньки з паперами, кілька інших мішок із грішми, а кількадесят дібраних молодців на довгих жортках прапори суден, знищених у Гелеспонті. Виткані на них змії, подов вітру видував усякі казкові потвори. Тим краще виглядали при них усміхнені білі лиця молодців, які їх несли. Золоті кучері виглядали свавільно з-під шоломів, правильні риси облич приковували до себе зірка роких дівчат та жінок, а сили струнки, жилових тіл розбуджувала зависть у маршавеньких візантійців. За ними кількох пафнягонів несло на марах покриту багром жалоби домовину з великим срібним хрестом, нашитим на сукні. Хор та попи з монастиря святого Димітрія проводжали домовину церковним співом та пахощами кадила. За домовиною ступав сам ляйфр у святковому одязі гетеріарха, золотистій зброї, шоломі, грецькій мантії та м'яких жовтих сап'янцях. Усе це були дарунки імператорів, і тільки варязький меч та важкий топір були власні. Біля ляйфра ніс високий плечистий та тавроскит на жерці позолочений ідол Перуна, як княжого бога, а два кроки за ним ступав варяг із знаком кабана, прапором дружини ляйфра. В кінці четвірками йшла тисяча варягів, яка дістала доступ до міста і мала замешкати в старій казармі біля гіподрому. Останні п'ять тисяч залишилися на пристані. З подивом товпилися греки, вперше побачили те нове військо зблизька, не як ворогів, а як союзників і славили під небеса премудрість порфірородних, які зуміли приєднати для себе таких страшних мужів. Греки звикли були здавна до золота, срібла, бронзи, багру, до блискучих одягів, парчі, вишивок, сап'яну та гладженої або фарбованої сталі тимто аж холод проймав їх серця на вид вовчих та ведмежих шкір, рогатих та крилатих шоломів, темних, широких, ніби катівських топорів та мечів. Не було тут ні легкості арабських яйців, ні строкатості сельджуцько-турецьких бейків, не було прикрас, дзвіночків, музики, дивовижних тварин, ані казкових коней пустині, тільки поважний понурий похід варварів, закоханих у розливі крові, бурях, небезпеках, муках, яким чужа була м'якість і людяність. На тих, що входили до міста, дощем спадали квіти та похвальні слова. Часом чути було навіть оклики на їх честь, але замовкали швидко. Домовина, пахощі ладану та похоронний спів чорців пригноблював всі голосніші вияви радості, і тільки юрба цікавих більшала. А ось надбігли справи кінні гінці на чолі з префектом города. Голосним покликом стримали похід, і префект запитав двох варязьких ватажків, які йшли попереду про начальника. Вони відправили його до ляйфе, який надійшов оточений полковниками. З перемогою вітаю вас, герої! Хоч вона не обійшлась без важкої болючої жертви, то таки новим світлом вкрила порпуру імператорів та ваші геройські чола. Порфіро родній імператорові світла героїв війти у Магнавру, а домовину відвести в гіподром, де відбудеться завтра, свято перемоги для народу та вас. Із пола ети на многая літа закричала юрба, і префект велів Ляйфрові та товаришам підвести чудові кападокійські верхові коні. За ними завернули зразу вправо молодці з прапорами, але префект відправив їх у казарму. Між стінами вулиць губився співпохоронної пісні, а префект і ляйфр поїхали далі. В Магнаврії приймали переможців полковників. Вони їхали верхи аж до Хальки, де прийняли їх сторожі в золотистій зброї та цісарські одягальники вестіярії. Як перший дарунок імператорів, полковники дістали дорогоцінні барвисті парчеві назбройники, нашивані золотим позументом та самоцвітами а жахнули варяги, побачивши себе в таких пишних одягах. Геройські постаті витязів виросли, зможніли та проясніли, наче щойно зійшли з престолу. Та коли нові одяги покрили плечі героїв, очі всі звернулися на Володимир. Управні придворники вмить відчули небуденну людину, володаря. Тим часом вступили у престольну залу. Вона була розмальована золотисто сині узори а в золотих арабесках, пов'язаних у круги, еліпси та правильні прямокутники, крізь ясніли першими митцями столиці зображені ікони Христа Царя, Панагії, святого Димитрія, Василія Великого, Костянтина та Івана Золотоустого. Вони мінялися з портретами імператорів та блискучими орнаментами з перламутру, лазуровика, бронзи. Дорогоцінні завіси, ткані або вишивані змії та орли відірювали частиною залу від апсиди, ніби вівтар від нави. В апсиді на високому престолі засів імператор Василій, а біля нього на давньому престолі Костянтина брат Василія Костянтин VIII. І з-під білого імператорського чільця добивалися сиваве вже волосся, яке рамою обхоплювало вразні риси. З обличчя промовляла повага й маєстат,